Ito ang two joints underground kings uh. Kung may mangyari sex lang walang strings yeah. Kuhain pera tapos balikan yung pussy Kita mo yung concert namin sa QC Binago nun yung game, humingay ang aking name Mula nun yung bayad sakin ay di na the same Pero ganun pa rin, tambay ng Sorrento Hood Sa court sumisigaw, walang foul good Nanatiling bad boy, ba't ka babait? Pag ayaw na ng girl ko, ang pera parang mataya-taya Wala mo ng bakasyon, medyo boring talaga Sa huling mapera ka at yun lang mahalaga Ikaw ngayon ang chill, iba't ibang bansa ah. Living life walang stress, hot bitches na basa Parang yeah. Two joints uh. parang mafia. Oh, mafia Oh yeah, bagong pera kasbu Sa mata nila ako ay wangbu Kasi daw ayokong mag-I do Pera ko ginagawa kong times two Tuloy aking mission kahit may babae sa gilid Para akong tanga sa'yo pag utak mo makita. Magkalayo tayo, ako'y nasa taas Iba yung yabang mo at iba din ang aking angas Kotse kong kresida, sa camera ay bida Sa salamin Minsan nakasabit sa pagkita Sa kanto yung liko ay parang sinamuan Tingnan mo yung narating ng aking sinimulan Naamoy ang rap money, malayo pa lang Napapasabi yung babaeng sana tayo na lang Siya ay down sa akin, malandi malambing Ito ang two joints underground kings